حديث يكسد هفتد شش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند قومی که زمام امورش را به دست زن بسپارد هرگیز رستگار نخواهد شد در این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما مسلمان ها را آگاه می کند که ای مسلمان ها هر قوم هر گروه زمام امورشان را رئیسیشان را و حاکمیشان را به دست زن بسپارند که حاکم زن را بگذارند یا رئیس زن را بگذارند هرگیز پیروز نخواهند شد هرگیز فایده نخواهند کرد هرگیز نجات نخواهند یافت پس برادران عزیز مهربان در این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را تعلیم می دهد و ما و شما را می فهماند که ای مسلمان رئیسی و زمام امورتان را به دست زنها ندهید زن را حاکم خود مگردانید که اصلا نجات نخواهد یافت ان حدیث از کتاب صحیح بخاری